Matemlidir ufuk kızı bir kefen giyer El ele ve verir gök uçağıyla yaz tutar Işıldamaz soluktur bugün yıldızlar Güneş buluta dürülmüş yakar ağıtlar Güneş buluta dürülmüş yakar ağıtlar Acıyla bir yıldız kayar yaslı semada Usulca bir alev tutuşur yüreklerde Bir intikam yeminidir dolaşır dillerde Umutlar yeşerir kanlanır ufuklarda Umutlar yeşerir kanlanır ufuklarda Hava pusulu vahşi kurtlar dolanmış yola Zalim eller ihanetine mermi kusmakta Uşanlı şeker heşlediyle enir şeyh Kavuşmak için hasret çekti Rabbine Kavuşmak için hasreti çekti ölüme Mazlum bir can yatar kızı kan deryasında Ocak açar kara toprak yaşlı yiğide Pakistan'da kana boyalı nurdan usame Gökkuşaklar şehitler yurdu yas içinde Gök Gökkuşağlar şehitler yurdu yas içinde Kıyamda öncü olmuştun engin sabrınla Direniş meydanlarında mertlik yanında Ümmetin bağrında dikili bir gül idin Ömrün hazanında yeşeren ümit idin Ömrün hazanında yeşeren ümit idin Bir acı kavurur kederli yüreğimi Alır yüceler müjdeler baharımızı Şehadet yarından gül verdin bize Mütmain bir nefisle sen gittin Rabbine Mütmain bir nefisle sen gittin Usame